روزگار عجیبی است روزگاری که سخن گفتن از گلها و پرندگان از انسان و ایمان از الله و قرآن نوعی جنایت است جنایتی با مکافاتی بر طول مرد و زندان روزگاری که تنها سینه های سوراخ شده میدانند که تعداد حقایق از های روی زمین تر است روزگار عجیب روزگار عجیب الله الله الله الله الله الله الله الله Hadi musalman, فرزند قرآن فقر شجاعان یار اسیران بگو یا الله بگو یا الله بگو یا الله بگو یا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شمشیر تیز شیطان با سنگ غم شکسته قد قدنگ مردم الله الله الله ای آزادی ببین چگونه ملتی با غرور و امید نام متبرک تو را تلاوت می کند بنگر که چسان در هر قدم شیشه عمر زهاک را با خشم بر زمین کوبیدند در هر تکه این شیشه تلسمگونه چهره پاکت را ببین در سنگر خیابانها و در هر ره گذر مبارزان را ببین که چگونه از تو ای آزادی پاسداری می کنند و مردمی را بنگر که سالها نفرت و تینه به رژیم تاغوتی را در سینه ها پروردند تا امروز نام مقدس تو را ای آزادی با تمامی سینه های آرزومندشان عاشقانه سلا دهند

این تویی این تویی با داره هم خد هم رشمن زود داره هم بود شعار تو کلاف هم قیام نما تو را درود نما تو را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام ای های جنم در ره هدم ره نیافت تو تو می هناز ای ای از روی بود به راه حق

الكفر ولا يبقى مع الظلم الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله آزاد و رها هستیم فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم در اوج خدا هستیم ایران ایران ایران ایران ایران ایران نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم الله الله الله الله لا الله لا الله الله الله الله لا الله لا الله الله الله الله الله بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان الله الله الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله الله الله الله لا اله الا الله الله الله به همه روحم از عشق یتیمانت از خون شهیدانت از عشق یتیمانت از خون شهیدانت مردا که بهار آید صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید از خون شهیدانت صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید الله الله الله لا إله الا الله لا الا الله الله الله الله لا الا الله لا فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم آزاد و رها هستیم ایران ایران ایران ایران ایران ایران فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم نه ظلم و در اوج خدا هستیم در اوج خدا هستیم ایران ایران ایران ایران ایران ایران نه ظلم و ندن جیری در اوج خدا هستیم نه ظلم و ندن گیری در اوج خدا هستیم الله الله الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله الله الله الله لا الله که گفتند الله الله و بر این ایمان پایدار ماندند حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. 感到耀。 um pedaço کار سرزد بار بر فصل تاریخ این کدام شهید است که در گلهای سرخ ما سرود میخواند گل سرخ را گل محمدی را هموطنان ما سمبل انقلاب ایران شناختند این انتخاب علاوه بر گویایی طبیعت گل سرخ یک بهانه پرشور و خاطر انگیز هم دارد در سفید دمی که خسرو گل سرخی شاعر انقلابی و ملی مردم در برابر جوخه اعدام استاد رایحه ایمانی وجود او مثل بهار و ابدیت فضای ایران را که سر به سرفراز ملت ما به رسم همه آزادگان ایستاد و مرد در قلب هر ایرانی یک گل سرخ خونین و پرتپش شکفت Música hum? جان پاکتان که نامه جهان به پاس یامتان به رنگ خون نوشت به افتخار خجست نامتان ستوند کامتان خجست نامتان ستون کامتان هر کجا هر زمان Thank you. سر بیزد نشان ری دله آتش نشان این توزم از تاب دل بر اهر من آتش نشان داران راه امید پاسداران آزادگی مجد بخشان صبح سپید ای شهیدان را وطن درود درود درود بیکران هر زمان زما به دار خاکتان به جان پاکتان که نامه جهان به پاک یادتان به رنگ خون نوشت به افتخار مجد نامتان ستوند کامتان مجد نامتان ستوند کامتان از کجا از زمان Thank you. Levante, I'm rolling, I'm rolling, I'm rising, I'm

مؤاخذي المسلمان بفاخذي الله أكبر Thank you. ایران ایران ایران یک مسلسل ها ایران ایران ایران مشته شده بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران ایران ایران یک مسلسل ها مشته شده بر ایوان الله الله الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ایران ایران ایران خدا رو خدا رو بنگر کنه الله الله الله الله لا الله الله الله الله